između e, devletul islamije fil Irak ve Šam, islamske države Iraka i Šama s jedne strane, dakle skraćeno kako, i, kako ih nazivaju, dakle Idiš, i s druge strane drugih fasaila, drugih dakle ovih ketiba, kako da ih nazovem brigada i tako dalje, u e, Siriji izuzev dakle Džebhetu en Nusra, izuzev Džebhetu Nusra. Dakle, Džebhetu Nusra je ta koja trenutno stoji po strani, nažalost čak u jednom mjestu, grad dakle Raqqa, raka kako je zovu e, čak i tu došlo do sukoba između Deule i Džebhe ne znamo da je na drugim mjestima došlo do sukoba između ovih dvaju dakle ovaj e, strana jer kao što znate Deule tul Islamije i Džebhe tu je Nusre ovo su dakle dva, dvije najpoznatije skupine trenutno koje djeluju dakle na polju ši, e, Šama koje rade inša Allahu ta'ala za uzizanje Allahove Đelevala a, a, riječi i na uspostavi šerijata. Da nas neko pogrešno ne svati, ovo ne znači da druge dakle fasail, da druge ketibe a, e, ne rade na ovom dakle cilju, već sam rekao da su ovo dvije najpoznatije grupe posebno kada se radi o džabhetu nusri koja je dakle, tu bila još gotovo od početka uh, ove dakle uh, revolucije. Stoga između džabhetu nusra i deule nije dakle bilo borbi osim da rekao u gradu Raka, Ja mislim da je i tu došlo do ovaj e, e, smirenja situacije da da to je dakle jedno od ovaj jedan od sebeba između ostalog fitni a to je da je Idiš islamska država Iraka u Šamu ubila e, jednog od uh, emira Džebhetu Nusra Abu Sa'da al-Hadramija rahimehullahu ta'ala gospodara dželle vale molimo da ga primi da ga primi od šehida činjenica je da u borbi dakle protiv Deule u borbi protiv Idiša ima onih E, koji su sekularisti. Ima, dakle, oni koji su nevjernici. Ima oni koji su demokrate. Ali činjenica je isto tako da, dakle, u sukobu sa njima učestvuju i neke skupine koje se pripisuju, dakle, islamu i koje, o, bar ono što oni, dakle, ispoljavaju, kojima je cilj uzdizanja Allahove dželle ala riječi i uspostave Allahove dželjavu ala šerijata. Uspostave Allahove dželjavu ala šerijata. To je, dakle, ono što oni ispoljavaju, a njihovo je, dakle, kod ono što oni uh, e, njihove tajne, ono što nosi u svojim prsima, to je kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Ali ono što ono govore, što oni govore, jeste da je njihov cilj uzdizanje Allahove dželle vala vjere. Posebno kada je pitanje džebha, džebhatu al-islamije, e, gdje između ostalog govore kada je njihov predvodnik, njihov dakle vođa upitan o džebhetu Nusre, rekao da su to njihova braća u vjeri, da u cijelini nema između njih, dakle, uh, E, razlika, iako postoji nekih razilaženja, to su sporedna razilaženja, razilaženja po pitanju e, vođenja e, politike, šarijatske politike i tako dalje i tako dalje. Dakle, činjenica je da ima i oni koji su nevjernici, koji su dakle kafiri, a s druge strane i ima i oni koji su muslimana, desili su se neke nesuglasice između Deule i s druge strane ovih drugih ketiba, desilo se dakle do određenih ubistava, i sa jedne i sa druge strane šetan je dakle tu radio svoje i desilo se ono što danas vidimo a to je dakle fitna između ova dva tabora nama dakle draga braćo mi da se tako izrazim kao posmatrači sa strane puno tih stvari dakle ne znamo dosta često možda čujemo samo s jedne strane ne čujemo dakle s drugu stranu stoga u ovakvoj situaciji obaveza nam je da poštedimo naše jezike, sačuvamo naše jezike i naše prste od časti, dakle, muđahida i boraca na Allahovu subhanahu wa ta'ala putu. I da, inša Allahu ta'ala, ovo prepuštimo onima koji su učeniji, a koji se uz Allahu muđele vala pomoć nastojati i koji, inša Allahu ta'ala, nastoje da smire situaciju danas u Šamu koji nastoje da smire situaciju u Šamu. Stoga, dakle, ja savjetujem braće, dosta često vidim, dakle, braće, određenu skupinu braće, kako pristrasno brane jednu određenu skupinu. Nije problem da brat dakle ima neko svoje viđenje situacije. Svako od nas ima dakle neko svoje viđenje situacije, ali to viđenje situacije može biti manjkavo. Zašto? Zato što dosta često dobijaš informacije sa jedne strane. Dosta često se dobijaju suprotne informacije. Jedna strana nešto negira, druga strana to potvrđuje i tako dalje i tako dalje. Stoga čovjek ne može da izgradi neko potpuno ne, neki, neki dakle stav ili neko gledanje mi smo se šta više dakle i čak i sa određenom braćom dajama savjetovali i tako dalje ali čak dakle i mi sami u ovakvoj situaciji teško je da donesemo e, neki dakle da zauzmemo neki stav dogod se inša Allahu ta'ala ova magla da se tako izrazim ova fitna malo nesniša, nesmiri pa da vidimo dakle ko je na ko je na čemu. Jer do, ima puno kontradiktorni informacija, nema sumnje da taguti rade svoje, da obaveštene službe rade svoje, da špijuni rade svoje i tako dalje, što je dodatno dovelo do toga da je ova dakle, fitna doživjela e, svoju kulminaciju, ubijen dakle, veliki broj braće, kako dakle, sa strane Deule, tako i da sa stranovi drugi dakle, islamski e, ketiba. Ono što nama ostaje u ovakvoj situaciji, reko, moj savjet jeste da suzdržimo svoje e, jezikem, da suzrižimo svoje prste, jer braća dosta često komentarišu, pišu, pristrasno brane jednu određenu dakle skupinu i uglavnom dakle samo na osnovu onoga što je došlo do njih od informacija i tako dalje i tako dalje. Veze dakle sačekamo da se inša Allahu tala ova situacija i ovo stanje malo stiša, malo smiri, pa zatim nakon toga da čovjek donese konačan sud. U suprotnom, kao e, da, da dovimo gospodaru što više subhanahu wa ta'ala da pomiri dakle muslimane da jedini njihove safove za sigurno trebamo što više doviti što više doviti a, reko da sačekamo jer kao što rekao Abdullah ibn Barek radijallahu anhu kada je upitan o fitni koja se desila između Muavije i Alija radijallahu anhu rekao je to je krv od koje Allah subhanahu wa ta'ala poštedio moje ruke, pa zašto da ja, ja ne poštedim svoj, poštedim svoj jezik. Tako i mi, ako nas je već gospodar Želevana poštedio krvi naše braće, nismo dakle progledali njihovu krv, zašto da onda kaljamo naše jezike njihovom čašću? Zašto da kaljamo naše jezike njihovom, dakle, njihovom čašću? Već se držimo, dakle, po strani, inša Allahu ta'ala, i upućujemo dovu gospodaru Dželevoje, ala, dok se situacija ne smiri, evo već u zadnje vrijeme imamo dakle nekih određenih izjava i govora određenih učenjaka e, daja i tako dalje i zanadati se je zanadati se uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć da će inša Allahu ta'ala i ova fitna biti prevaziđena jer e, bez obzira makar neko bio muđahid i borac na Allahovom subhanahu ta'ala putu to ne znači da on nije bezgrešan to ne znači da on nije bezgrešan. Ako se ova fitna sukoba desila među najodabranijim ljudima, najodabranijom generacijom, generacijom ashaba radijallahu anhum, između dakle Alije i Muavije, onda dakle to nije ništa, nije čudno, iako normalno je žalosno i teško po nas, ali još da kažem, nije čudno da se tako nešto desi i danas ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasalam, a ja molim gospodara subhanahu wa ta'ala, da ih dakle poštedi ovih fitni i ovih iskušenja. E, šejh Ebu Basir at Tartusi je zauzeo dakle, jedan svoj određeni stav i smatra dakle, da e, braća u idušu dakle, e, griješe, da braća u idušu griješe i na osnovu toga je dakle, zauzeo taj svoj taj dakle svoj e, stav. E, Hajren, šejh ja vidim da se ovdje ovdje sa nama, ja bih volio ako nemaš ništa protiv da se možda i malo i ti uključi sa nama ako me šejh čuje Jel tu šejh sa nama šejh Husein što se tiče šejha Mahdisija dakle to samo e, taj govor se pripisuje njemu dakle određena braća ono što sam ja pratio na forumu kod braće kažu da posjeduje audio snimak i da će biti dakle taj snimak objavljen stoga na nama je da sačekamo do, ta, do, do, ovaj, do momenta u kojem će taj snimak biti objavljen pa da vidimo šta je dakle od toga istina a šta nije da se vidi dakle šta je od toga istina a šta, a šta nije ima nam tu e, vidim da je ovdje kod mene online šejh ne znam da li je ovaj u sobi sa nama ali hajren hajren inša Allah mi se uglavnom vidjeti eto da ako budemo bili u stanju da nešto zajednički progovorimo o ovoj situaciji, o ovim dešavanjima, inša Allahu ta'ala, u suprotnom reko, poštedimo svoje jezike, jer je čas, dakle, ovi e, Allahovi želja vala robova, i kako opasna, da, tako je, brate, džezake Allah her, govorite, dakle, hajr, ili šutjeti. Ono što je problem jeste da se ova dakle razilaženje ove nesuglasice dosta često i odražavaju podređenim džematima, pa dakle jedan džemat ili skupina u tom džematu brani jednu stranu, druga dakle brani drugu stranu, te zatim nakon toga dešavaju dakle problemi i konflikti, a svako dakle izgrađuje stav na osnovu onoga što dolazi od njegove strane, na osnovu onoga što dolazi od njegove strane. Zato kao što nas je ovdje dakle, brat po posavjetova riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka govori hajr ili neka ili neka šuti možda rekao inshallah taala bude e, prilike da zajedno i sa šejhom Huseinom Abu Idrisom inshallah taala progovorimo o ovoj temi inshallah taala ali molim gospodara subhanahu wa taala da do tada popravi stanje i situaciju naše braće Jazakumullah khair to je ono sam kratkim crtama htio reći molim gospodara dželle da ne sačuva fitni, ma zahar minha wa ma batan, kako onih dakle, javnih, tako onih i tajnih. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u džennete. Kulu kauli hada, wa astagfirullaha li, wa lakum, wa jazakumullahu khairan.